in ordine ambulabant, aditus semi te erat quasi fornix, ducens ad cuniculum caligine uma duabus magnis arboribus factum, quae ad se aclinabant. Nimis veteres, et edera strangulata e, et licene vestita e, ut magis quam pauca folia nigrata non parerint. Semita ipsa erat angusta, et inter truncos se insinuabat. Mox, lux porta e, Facta est quasi foramen parvum clarum, longe intergo, et cui es erat tam profunda, ut pedibus pulsantibus progredi viderentur, dum omnes arbores super eos inclinabant, atque auscultabant.